Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 24, 1985 Inordinahang obispo si Besa Puan de Dios Pueblos makaraan ng halos dalawang buwan pagkakatalaga niya bilang auxiliary bishop ng Davao. Magalipas naman ng dalawang taon, 1987, iniloklok siyang obispo ng Kidapawan. Tumagal ng walong taon ang kanyang panunungkulan sa diocese ng Kidapawan hanggang sa may talagang obispo ng Butuan magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.